بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه منها قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد أن أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون في الصال تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة ولا ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية ويدعون عيسى بن مريم وأمه وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة واذكر قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس الآية فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأسنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع سليفة فقط قبل ذكر بحث رو بهش بپردازم فقط اشاره خیلی گذرا فقط سریع ازش عبور بشم چون مسئله رب داره مسئله که درس آخری بهش اشاره کردیم در بحث معیت رو هرچه که دوست ندارم که دوباره بحث باز بشه ولی خب چون خیلی از شبهات هست به ذهن متعلق میشه انسان در نصوصی که مرور ازش میکنه مثل انسان توف جلوش نندازه مثلا قبله زیر پاش بندازه نصوصی که از باب احترام به قبله و از بحث احترام به نماز و یا توی مسجد و یک سری مسائل هست یا مثلا فاینما تولوا فثم وجه الله یا نصوص دیگر در نزول خداوند اذا كان ثلث الاخیر من الليل نزل الله الى السماء الدنيا خدا به آسمان دنیا میاد چطور میاد پایین خداوندی که یک نورش مخلوقات رو نابود میکنه چطور میاد به پایین همونطور که امام شافعی و دیگر ائمه در مقابل این حدیث فرمودن و امام مالک هم چیزی که امام مالک رحمه الله در مورد استوا گفتن ما درباره قرب میگیم الایمان به واجب والسؤال عنه بدعه اینکه چطور خدا یک سوم آخر شب میاد پایین و هی این یک سوم شب داره در زمین که داره میچرخه داره تکرار میشه ساعت سه شب الان اینجاست بعد بندر عباس بعد کویت بعد دمشق و هی تکرار داره میشه پس خدا هی میاد بیاد پایین و میره بالا نگاه بکنید اصل شبهه ای که در ذهن ما ایجاد میشه وقتی ایجاد میشه که خدای خالق را با مخلوق قیاس بگیریم ذهن تو منتفی کن از اینکه خود خودت را با خدا قیاس بگیری فلا تضرب لله الامثال تو ذهنت مثال به خدا نیار قیاس نیار اون خالق تو مخلوقی تو بله اگر هی بیای پایین بری بالا تکرار میشه ولی این چیز بر خدا صدق نمیکنه چون اون خالق تو مخلوقی خدا را بر خودت قیاس نگیر بعد قدرت خدا را با قدرت خودت قیاس نگیر توانی که خدا در ما گذاشته غیر از قدرت خداوند غیر از اون وجوهی است که خداوند بخواهد در بحث آمدن پایین ما ایمان داریم که خداوند میاد چون پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بچه در احادیث صحیح آمده این نزول نزول خاصیه این نزول نزول خاصی میاد این اونطوری که بخواهد خداوند و اون وقت که بخواد همونطور که ما مشافی رحم الله میگه ینزل کیف شاء متشاء وقتی که بخواد هر طوری که بخواد نه بر پرنده قیاس میگیریم بگیم بال داره خداوند نمیگیم پله گذاشته میتونیم قیاس بگیریم ما وقتی میتونیم قیاس بگیریم خدا را دیده باشیم یا مثل خدا را دیده باشیم نه خدا را دیدیم نه مثل خدا ولی پایین آمدن را میدونیم میدونیم معنی نزول یعنی چی میدونیم معنی استوا یعنی چی کیفیت رو نمیدونیم کیفیتش در خداوند الکیف و مجهول یا امر روها کما جاءت امر روحا کما جاءت نه اینکه تفویض بکنیم معنا را تفویض بکنیم کیفیت را این دو با هم دیگه فرقه ما میگیم و ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي خدا دست داره دست داره ما کیفیت دست را نمیدونیم امر روحا کما جاءت دست داره ما معنای دست رو میدونیم ولی کیفیت دست رو ما نمیدونیم این و مجهوله ما تفویض کیفیت سلف تفویض کیفیت میکنن نه تفویض معنا نمیگم ما معناش نمیدونیم نمیگیم که شاید سلف درست بگه که دست خدا داره و شاید هم تفسیر خلف درست باشه خدا دست داره باشه میگیم نه خدا دست دارد ولی کیفیت دست را ما نمیدونیم کیفیت دست را نمیدونیم میدونیم معنای دست چیه میدونیم معنای استوا چیه پس این دوتا را با هم دیگه فرق بزنیم تفویض معنا و تفویض کیفیت ما کیفیت نزول خدا را نمیدونیم چطور خدا میاد پایین آیا عرش از بالا خالی میشه نمیشه اینا هیچی در نصوص نیومده ما نمیتونیم بگیم عرش خالی میشه نمیشه اینا چیه تفویض کیفیت نه تفویض معنا سلف تفویض کیفیت کردن ولی تفویض معنا نکردن برخلاف اهل بدعت مسئله آخری در بحث معیت که معیت را ما با قرب قاطی نکنیم معیت مثل قرب جایی که معیت خاص میاد و عام میاد قرب هم همینطور خاص میاد و عام میاد قرب خاص میاد عام میاد معیت خداوند و هو معکم اینما کنتم هر جا باشید خدا با شماست با چی با دیدن شنیدن یک جا هست معیت خاصه معیت خاصه لا تحزن ان الله معنا خدا با ماست با ابوبکر صدیق میگه این معیت تایید نصرته از کجا فهمیدیم از سیاه و همچنین فرموده خداوند انی معکم اسمع و به موسی و هارون گفت از کجا فهمیدیم که معیت معیت علم نیست نصرت و تایید چون سمع و دیدن و شنیدن درش اومد انی معکما اسمع بس یک معنای اضافه بر علم باشه یک معنای اضافه بر دیدن و شنیدن که چیه نصرت و تایید اینها با قرائن با سیاق آیات فهمیده میشه و با تفسیر سلف لاقلش آخرش بر بگردیم به راسخین فی قرب هم همینطور یک قرب داریم قرب عامه تو خدا عظیمه همونطور که امام ابن عثیمین رحمه الله میگه که بعضیا بد فهمیدن برداشت کردن امام ابن عثیمین را امام ابن عثیمین وقتی که فرموده خدا بهش میپردازه و نحن اقرب الیه من حبل الورید اذ يتلقى المتلقیان عن اليمين و الشمال قعید امام نعتیمین رحمه الله میگه میگه اینجا تفسیر سلف در اینه که اینجا قرقر و ملاجه است إذ يتلقى المتلقيان خدا در گردن نزدیکتر چه موقع إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين و الشمال قعيد. قرقر و ملائکه است این تفسیر سلف ولی بالفرض بگیم اگر قرب خداست بالفرض بگیم قرب خداست اینجا این قرب این قرب که به قول معروف میگن قرب به ذاتش جای ابن عثیمین اشاره میکنن بعد دادگاه را میندازن و شکایت میکنن و رد بر علیه آلبانی رد بر علیه ابن عثیمین مینویسن شیخ ابن باز رحمه الله دفاع میکنه از آلبانی از کی از ابن عثیمین شیخ ابن عثیمین منظورش رو بعضیا بد فهمیده بودن بعضیا فهمیده بودن خدا اینجا با ذاتش با ماست این اشتباهه شیخ ابن عثیمین رحمه الله خودش توضیح میده میگه نگاه بکنید خداوند عظیمه و ما قدر الله حق قدر بعد خدا و سماوات و مطویات و کل آسمان ها و زمین در کف دست خدا یعنی مخلوقات چیزی در مقابل خدا نیستن لو اشرق صبحات وجه لاحرقت مد بصره من خلقه خلق خدا با یک نور خدا نابود میشن مخلوقات توانشو ندارن کشششو ندارن مخلوقات چیزی نیستن در مقابل خداوند عظیم خداوند عظیمه خداوند عظیمه مخلوقات هیچی نیستن همونطور که در هر که طرق زیادی داره ولی خب بعضی تضعیفش کردن بعضی تحسینش کردن حدیث حلقه در فلات کلام مساقش در قرآن هست همین حدیث و سماوات مطویات و یمین ولی معناش اینه میگه آسمان ها و زمین را پیامبر صلی الله علیه و اگر الان در روایت اومده که آسمان ها و زمین اگر یک حلقه در نظر بگیریم در یک سرزمین پهناور کل آسمان ها و زمین اون حلقه در اون سرزمین پهناور در مقابل کرسی حلقه در یک سرزمین پهناور بندازید آسمان ها و زمین این حلقه در مقابل اون سرزمین پهناوری که کرسیه کرسی هم در مقابل عرض مثل اون حلقه در یک سرزمین پهناور همه اینها در کف دست خداوند چیه مخلوق می قرب خدا اگر ما بگیم خدا نزدیک بندگانه نه اینکه اینجا خدا به ذاتش خدا بالای عرش و نزدیک بندگان چون مخلوقات چیزی نیستن اصلا این وجهی که امام ابن عثیمین رحمه الله میگه و دوم بحث قرب خاص قرب خاص در دعاست خاص مؤمنینه اذا كان ثلث الاخير من الليل نزل الله الى السماء الدنيا خداوند در یک سوم آخر شب به آسمان دنیا میاد یک سوم آخر شب به آسمان دنیا میاد صدای کی را میشنوه دعای کی را تجاوز میکنه همه کس یا مؤمن مؤمن این شد قرب خاص همونطور که اونجا معیت خاصی ولی اینجا معنا فرق میکنه اونجا معیت خاص با نصرت و تایید بود اینجا قرب خاص با چیه با استجابت دعا معناش فرق میکنه نمیکنه معناش فرق میکنه قاطی با هم نکنیم معیت و قرب این دوتا با هم دیگه فرق میکنه این سوالی که امروز دوستا پرسیدن میگه خب خداوندی که یک نورش مخلوقات رو نابود میکنه چطور پس یک سوم آخر شب میاد به دنیا نابود نمیشه چیزی چطور خداوند روز قیامت سوال ما منعکس میکنیم به خودتون چطور خداوند روز قیامت ما میبینیم ما گفتیم بزرگترین نعمت چیه دیدن خدا روز قیامت چطور روز قیامت خدا رو میبینیم نابود نمیشیم ایمان داریم خدا دیده میشه لا تضامون فی رؤیته كما تدامون في رؤية القمر ليلة البدر همونطور که ماه را میبینید هیچ زحمتی براتون روز قیامت خدا را میبینید چطور میبینیم خدا را خدایی که یک نورش مخلوقات را نابود میکنن اونطوری که خداوند خودش بخواهد خداوند خودش بخواهد مخلوقات نابود نمیشه اون قدرتی به مخلوق میده که نابود نشن یا اونطوری خداوند ظهور میکنه که مخلوقات نابود نشن خدا قادرش هست یا نیست قادرش نی قادرش هست و هم شما در مقابل فعل خدا خدا را نه زیر سوال ببرید با ذهن قاصر خودتون لا یسالو عما یفعل و هم یسالون ما نمیتونیم بگیم خدا چطور میاد پایین چرا میاد پایین چطور مخلوقات نابود نمیشن این عقل قاصر ماست اگر با خودمون قیاس بگیریم در این مشکلات ما میفتیم پس همونطور که خداوند در روز قیامت دیده میشه بدونی که مخلوقی نابود بشه در این دنیا هم خداوند اونطوری که بخواد میاد به آسان دنیا بدونی که مخلوقی نابود بشه واضحه دیگه سوالی هست شبهه متعلق به این قضیه هست اگر بخوام به شبهات بپردازیم شبهات حلولی ها و نمیدونم اتحادی ها شبهات تمون نمیشه این درس هم تمون نمیشه درسمون بحث توحید عبودیته نه توحید اسما صفات ولی هرچند که نیازه که ما به این انحرافات بپردازیم که روی بیینه باشیم بر دینمون خدا در قرآن میگه فاینما تولوا فثم وجه الله هر راه برید خداست یعنی چی وجه الله منظور اتجاه چیه جهت قبله یعنی هر سر نماز بخونید خدا قبول میکنه اون در هرچند مقید به نماز سنته من قبلا هم گفتم اون جهتی که وقتی که ما میگیم خدا اینجا بالاست و اون کسی که در اون طرف زمین میگه بالاست ما گفتیم این جهت جهت مخلوقی با اون جهت الا کلمه عدمی رو من به کار بردم منظور اون جهتی که مخلوقی نیست جه... خداوند در جهت چیه در جهتی که مخلوق نیست کان الله ولم یکن قبله خدا بود مخلوقی نبود خدا در اون جهتی که مخلوقی نیست خدا را, خدا رو منزه بکنید از مخلوق خدا قاطی مخلوقات نیست حالا بازم دوباره شبهه زنده. پس چطور خدا میاد به آسمان دنیا مخلوق میشه با آسمان ها و زمین ها کنید اینا همه قیاسه اگر خودتون رو با خدا قیاس گرفتید در این تناقضات میفتید ذهنتون رو پاک بکنید فلا تضربوا لله الامثال مثال برای خداوند نزنید و این جهتی که ما میگیم وقتی که اشاره میکنیم بالا منظور اون جهت عدمیه و بعد اون احادیثی که اومده در بحث جهت قبله اونجا بحث قبله هست بحث خود خدا نیست بحث قبله هست خب بریم به بحث جواب مفصل دشمنان فان اعداء الله لهم اعتراضات كثيره چرا گفت اینجا فإن اعداء الله لهم اعتراضات كثيره چرا گفت اعداء چرا گفت دشمنان چرا خداوند به عنوان دشمن یاد کردشون چرا دشمنن آذر پدر ابراهیم معاندت ورزید در مقابل توحید توحید چین و توحید ربوبیت و الوهیت الوهیت معاندت ورزه درسته و ما كان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعده وعدها الله وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه وقتی که به ابراهیم واضح شد که دشمن خداست متبری شد ازش بعده داده بود که براش استغفار بکنه سلام مغفرت بکنه ولی بعدا که بهش واضح شد که دشمن خداست ازش متبری شد دشمن خداست هر کسی توسط رو قبول داشته باشه واسطه رو بین خودش و خدا قبول داشته باشه دشمن خداست حالا میخواد پدر پیامبر باشه یا فرزند پیامبر باشه میخواد فرزند نوح باشه یا پدر ابراهیم باشه فرقی میکنه فرقی نمیکنه دشمن خداست اون کسی که چی اون کسی که بین خودش و خداوند شفیعی واسطه قرار میده فان اعداء الله گفت دشمن خدا گفت لهم اعتراضات كثيره على دين الرسل يسدون بها الناس عن دشمنا چون چون مخالف توحید عبودیتن مخالف اینن که خداوند خالصانه پرسیده بشه خدا میگه الا لله الدین الخالص اینا میگن نه ما میگه خدا رو خالص قرار بدید در عبادتتون اینا میگن نه دشمنه دشمن دین خدا منها قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد انه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر الا الله وحده لا شريك له میگه ما نمیگیم که اونها رزق روزی میرسونن اونها شفیع ما هستن بین ما و خدا ما که اونها را شریک خدا در ربوبیت قرار نمیدیم جواب چیه مشرکین هم همین حرف رو میزدن مشرکین هم قائل به این چی بچی بودن قائل بودن که ما بین خودمون و خدا اونها را شریک قرار دادیم هؤلاء شفعاؤنا عند الله خدا را در ربوبیت قبول داشت قل لمن ما فی السماوات والارض ولكن أنا مذنب إن جبت نوم مبري وأن محمدا لا يم... صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر نا انبار ونا غير انبار نفع زرار بدستشون النيس بله نفع زرار دستشون النيس صالحين واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون آلهة معبودات قرار دادا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون خودشون مخلوقا خالق نیستن ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا این اعتقاد مشرکین بود که نه زندگی و نه مردن کسی و نه ضرر و نفعی دست اون مردگانشون نبوده این اعتقاد مشرکین بود این اعتقاد را ضرر و نفع و زندگی و مردن کسی دست اون اولیای خودشون نمیدونستن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة واتخذوا من دونه آلهة بغير از خدا کسانی آلهه قرار دادا واسطه قرار دادا من خودشون خدا ولكن انا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله واطلب الله منهم أنا صالح بدا من أن صالحين را واسطه بين خدا وخدا قرار مدا يك قوم نوح اون کسانی که میپره اون واسطه قرار میدادن صالح بودن صالح نبودن صالح اون کسانی که عیسی و مریم را واسطه قرار میدادن صالح بودن نبودن صالح بودن اون کسانی که قبل از ما هم بودن عیسی و مریم و نمیدونم اون آدمای صالح که در قوم نوح بودن اونها هم اونها رو نمیپرستیدن اونها را واسطه قرار میدادن این یک دو اینکه اون صالحینی که شما یاد میکنید و اون صالحینی که اونها میپرستیدن صدا میزدن ندا میزدن اون صالحین خداوند از مرده از آنها یاد میکنه به نام مرده از آنها یاد میکنه خداوند به نام مرده ما گفتیم صبح گفتیم اونها نمیشنون مردگان نمیشنون و من انت به من فل قبور خداوند در قرآن میگه لا یخلقون شیئا و هم یخلقون اموات غیر احیاء اموات بوت درباره بوت خدا صحبت میکنه به بوت کسی میگه مرده هست بحث انسان یا بحث بوته بحث انسانی که میپرستیدن صدا میزدن امواتون غیر احیا مرده که زنده نیستن انبوات غیر احیا و ما یشعرون و ما یشعرون نمی نمیکنن یعنی صدای شما را نمیشنون از زندگی شما با خبر نیستن و ما یشعرون ایان یبعثون نمیدونن کی مبعوث میشن خب اینها چیزی کسی که از آینده خبر نیست کسی که از حال روز تو الان خبر نیست چطور او را صدا زنین؟ کسی که نمیدونه الان تو در چه حالی زندگی میکنی آیا محتاج هستی یا نیستی کسی که نمیدونه اون چیزی اگر بهت داده بشه فرزند خدا بهت بده اون فرزند تو را منجر میشه که اون فرزند که تو مشرک بشی یا مشرک نشی عاصی بشی یا نشی آیا اون مرده میدونه از آینده چطور اون کسی که مرده هست و زنده نیست از زندگی با خبر نیست چرا او را صدا میزنید وجه اول نگو به تفصیل داره جواب بیده پاسخ به تفصیله وجه اول اینه که اونها چی بودن اولا اینه که اقوام ما قبل ما اشخاص صالح هم صدا میزدن دوم اینکه اون اشخاص صالح اینه که اونها او را میپرستیدن اونها را واسطه قرار میدادن همون کاری که شما میکنید اعتقاد اونها اعتقاد روبیت نداشتن در معبوداتشون شما هم ندارید سوم اینی که اونها کسانی که صدا میزنن مرده بودن شما هم کسانی که مردن صدا میزنید صالح بودن مرده هم بودن فرقی نمیکنه بین بین فعل اونها و فعل شما سوم اینکه ما در بحث کارهایی که ما انجام میدیم که خداوند خواسته که ما برای خودش انجام بدیم زیاده خدا از ما خواست که برای خودش نماز بکنیم درسته دینه علی لله دین الخالص نماز فقط برای خداست ما میگیم شما بیاد به ما بگید حکم این که من بیام رو به روی شخصی نماز بخونم سجده بکنم رکوع بکنم حکم چیه شرک هست یا شرک نیست شرکه درسته نماز به سوی کسی بخونم برای کسی بخونم غیر از خداوند شرک اکبر مخرج از مله است چرا چون عبادتی که مختص خداست من برای غیر خدا قرار دادم عبادتی که چی مختص خداست قبول داری که عبادت مختص خداست نه این صبح سوم میخوام پاسخ بدم و وجه سوم میگم میخوام پاسخ بدم قبول داری که عبادت مختص خداست مثل نماز روزه میگه بله قبول دارم عبادت مختص خداست قبول داری ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک تقدیم فعل مفعول ایاک بر فعل نعبدو آیا قبول داری که اختصاص و حصر و قصر را میرسونه؟ یعنی اینکه خداوندا تو را اختصاصا به ویژه تنهایی فقط تو را میپرستم تقدیم مفعول دیگه حصر را یعنی فقط تو فقط سر به سجده تو میذارم فقط عبادت مال توست قبول داری میگه بله قبول دارم قبول داری ایاک نستعین تقدیم اینجا هم بازم مفعول برفعل قبول داری که این نستعین همون توکل و اعتماد بر خداوند از اعمال قلب عبادت خاص خداست میگه بله قبول داری فصل لربک وانحر برای خدا خدایت نماز بخون و نحر کن قربانی کن قبول داری ذبح فقط برای خداست برای غیر خدا شرکه میگه بله قبول دارم ما میگیم همون همونطورم دعا همونطور که اینها عبادت دعا هم عبادته و قال ربکم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي خداوند اسم دعا را گذاشتی عبادت پس هر گونه عبادتی که خداوند خواسته ما برای خودش خالصانه انجام بدیم درش مخلوقی را واسطه قرار بدیم اون چی میشه؟ شرک اکبر مخرج از مله همونطور که قبلا هم خودش مؤلف هم اشاره میکنه و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا یعنی اگر ما نگاه بکنیم فلا تدعو مع الله احدا احدا نکره هست در سیاق نفی اومده دلالت بر چی میده حسره یعنی هیچ کس را با خدا در عبادت شریک قرار نده همه توحید اینا توحید همش اینه خدا را اختصاصا خدا را اختصاصا و به تنهایی پرستیدن کسی را با او در عبادت شریک نسازیم فدع الله مخلصین له الدین علیه توکلت و الیه انیب همه جا اگر در قرآن نگاه بکنید اینجا مثلا علیه توکلت و الیه انیب تقدیم جار و مجرور بر فعل درایت بر چی میده درایت بر حس میده اختصاص میده علیه توکل یعنی فقط بر تو پروردگار را اعتماد میکنم توکل میکنم سبحان الله شما نگاه کنید نگاه کنید الان این دو تا دو تا آیه رو کنار هم دیگه بزنید بذارید خدا میگه و توکل علی الحی الذی لا يموت. توکل کن بر اون کسی که زنده است نمیمیره درسته درباره پیامبر میگه انک میت و انهم میتون آیا درسته که توکل بکنیم اعتماد بکنیم بر پیامبر خدا نه چرا چون خداوند گفت فقط بر کی توکل کن و توکل علی الحی الذی اون کسی که فقط نمیمیره فقط تو برش توکل کن حصر اگر عربی حالیت نیست اگر لغت عرب حالیت نیست اگر تقدیم مفعول بر فعل حالیت نیست این که دیگه باهات حالیت باشه و توکل علی الحی الذی لا یموت رو باید دیگه حالیت باشه که اگر اون آیات رو نمیفهمی درک نمیکنی این آیات خیلی واضحه و شفاف قال ولكن انا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله واطلب الله بهم اون اشخاص صالح جاه دارن وجه چهارم در رد اونها اونها صالح بودن جاه پیش خدا دارن ملائکه مگه جاه نداشتن پیش خداوند جاه داشتن آیا درسته که ما ملائکه خداوند را صدا بزنیم خیر چنانچه ما قبرا داشتیم که ملائکه خداوند مشرک میشن به شرک اونها و یوم یحشرهم جميعا ثم يقول للملائکه اهؤلاء ایاکم كانوا یعبدون قالوا سبحانك تا آخرش ملائکه متبری میشن پنجم ولكن انا مذنب و صالحون لهم جاه عند الله من گناهکارم اونا صالح بودن اونا مستجاب دعوه ما میگیم اسباب دو نوعه پنجم رد پنجم اسباب دو نوعه سبب یا کونی یا شرعی شما یا کونن فهمیدید که این چیز رخ میده کونن نمک رو تو آب ریختید گفته شور میشه کونن فهمیدید در طبیعت رخ داده جلو چشتون نه در غیب نه که بگید من مرده صدا زدم بعد نمیدونم بچه دار نمیشه بچه دار شدم نه اون غیبه کونن باید محسوس باشه سبب یا کونیه حسیه یا سبب معنویه سبب معنویه شرعیه غیبیه از غیب خبر داده میشیم سوال مرده غیبیه دیگه حسی که نیست وقتی که من صدا میزنم و این که مرده میشنوه حسی یا غیبی غیبیه من غیبو دارم صدا میزنم که حس که نیست من که ندیدم من که نمیدونم نمیتونم ببینم که اون واقعا میشنوه اون واقعا با خدا صحبت میکنه نمی... صحبت میکنه یا نمیکنه شمایی که حال شما مثل حال مشرکین هست دلیلی بیارید بر این که اون مرده گفته من میشنوم یا خداوند گفته اون مرده میشنوه و دعای شما را میبرم پیش خدا دلیل بیارید الله اذن لكم خدا بتون اجازه داد هم تقولون علی الله ما لا تعلمون یا تقبل میبردید بر خدا ام لهم ام لهم شرکا شرعوا له من الدین شریکی غیر از خدا دارن تشریع بکنه یا حرف از خدا بیاری یا اگر شریک به خدا قائلید حرف از او شریکتون بیارید قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن وان تقول على الله خرج وان تقول على الله بترین ظلم چیه تقبول بر خدا و من اظلم ممن افترى على الله کذب این افترا بر خدا بنده شما دلیل بیار که شما افترا نمیبندید بر خدا که این میت خدا گفته صداتو تو میشنوه و صدای تو را حرف تو را به خدا میرسونه یک دلیل هزار تا دلیل نمیخوام یک دلیل به ما بیارید دلیل چی میارن میگه شما اولیا رو قبول ندارید میگه نکنید ما در چی صحبت میکنیم در دعا درسته دلیل نگاه چی میارن میگه شما کرامات اولیا معجزات انبیا قبول ندارید نه ما قبول داریم چطور ما قبول نداریم نه میگه اگه قبول داشتید که اینجا قبول میکردی کجاش ما قبول نکردیم بفرما میگه اون که یوسف علیه السلام از پدرش جداش کردن اسیر شد زندان شد بعد برادرانش رفتن پیشش و بعد از اینکه فهمیدن یوسفه یوسف گفت پیراهن من رو به پدرم ببرید پیراهن که به یعقوب بردن یعقوب بینا شد نگاه کنید معجزه هست کراماته قبول ندارید شما خدا در قرآن گفته نگفته ولی خدا در قرآن گفته خب چه ربطی داره به دعا به اینکه اینکه زنده است اینکه پیامبر خدا بود اینکه زنده است چه کاری به میت داریم ما درباره میت داریم صحبت میکنیم بحثمون میته اون میت تو دلیل بیار که صدای تو رو میشنوه و صدای تو رو پیش خدا میبره میگه نه کرامات فرق نمیکنه چه زنده باشه چه مرده باشه خب کرامات الان شما میگید اینجا کرامات بود یعنی یعقوب پیامبر خدا محتاج کرامات فرزندش یوسف بود یعقوب پیامبر بود نبود محتاج معجزه یوسف بود که بیاد چشمش بینا بشه نه کنید قلب که کور بشه قلب کور بشه و بین کرامات شخص تشخیص نده کرامات نصرت خداوندیه کرامات و معجزات نصرت خداوندیه چقدر در خدا چند بار در قرآن شما دارید که خداوند میگوید اینجا آیاتی که ما خوندیم چند جا ما داریم در قرآن که خداوند میگوید بندگان من نفع و ضرر دستشون نیست و اتخذوا من دونه آله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا مشرکین میگه نیمدن گفتن کوه احد را برامون طلا قرار بده گفتن نگفتن پیامبر کوه را برای طلا قرار داد کی باید قرار میداد اون کوه را طلا خدا یا نه خدا هست که اینجا مصلحت میدونه که من این معجزه را بهش بدم یا ندم درسته رسول از خودش اختیار داشت که بگه کن فیکون اون خداست اون خداست که تعیین میکنه این معجزه اینجا باشه نباشه پیامبر صلی الله علیه و از خودش که معجزه نیاد نداشت اسبابی هست که خداوند بر دست اونها جاری میکنه موسی هم همینطور موسی که از خودش معجزه نداشت خدا بهش گفت عصا تو بنداز اشتها شد میگه موسی خودش میدونست میگه میتونست میتونست ولی خب دلیل از کجا آورد موسی که باید بنداز اشتها بشه خدا بهش وحی کرد خب شما هم بفرمایید وحی از خدا بر ما بیارید به ما بیارید که بگید اون مرده شنید و حرف شما را برد خدا گفت که این چنین چیزی رخ میده بفرمایید تا بگیم بر سر و چشم یک آیه ما راضی هستیم یک حدیث ما راضی هستیم مشکلشون کجاست قیاس همش قیاس میگیرن قیاس زنده بر زنده مثل قضیه یوسف علیه السلام قیاس معجزات پیامبران که زنده بودن بر کی بر مردگانی که مردن زیر خاکه چه در بحث تبرک چه در بحث توسل چون همه یک بابن توسل به دعا تبرک هم خودش به ذات خودش هم یک نوع چیه یک نوع توسله توسل به آثار متبرکه اون پیامبر اون نبی یه نوع توسله اون تبرک جستن به ظریح به اون خاک همه از یک بابه خداوند خیلی چیزها را مبارک قرار داده سرزمین شام مبارکه سرزمین مکه مبارکه قبول دارین یا ندارین قبول دارین که مکه مسجد الحرام یک نماز درش مبارکه صد هزار نماز میشه آیا کسی بوده چون این مکه که خدا میگه ده بکت مبارکه مکه مبارک کسی بوده از انبیا که بره خاک مکه که خدا میگه مبارکه بر سر صورت خودش بپاشونه برکت قرار نیست که همه برکت حسی باشه جای برکت معنویه اینجا برکت در نمازته ده در روزت روزت رو نگفت خدا من در مکه صد هزار بار قرار میدم گفت نمازت اونم در مسجد الحرام این برکت مسجد الحرامه ولی وقتی که قیاس میاد شخص میخواد قیاس بگیره و همه چیز را به قول معروف در خرافات را باز بکنه بله اعتقاد در سنگ میسازه اعتقاد در درخت میسازه اعتقاد در مرده میسازه بله در قیاس که باز شد شرکای خداوند در عبادت هم زیاد میشن همه میشن شریک خداوند تعالی الله عما یقولون علوا کبیرا قال فجاوبه بما تقدم پس این پنج وجه یادتون نره پنج وجه یادتون نره فراموش نکنید دیگه نمیپرسم خب اگر شد فرصت شد دیگه بعدا مراجعه خواهیم کرد قال فجاوبه بما تقدم وهو ان الذين قاتلهم جواب ششم جواب ششم مال من نیست جواب ششم خودش میده فجاوبه بما تقدم وهو ان الذين قاتلهم رسول الله صلی الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي ايها المبطل ايها المبطل چرا گفت مبطل یعنی صاحب باطل اهل حق نیستن اهل باطلن ای اهل باطل ای صاحب باطل سوالی ازت میپرسم اون کسانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم باشون جنگید مگر نماز نمیخوندن روزه نمیگرفتن مگه میگه اونها عبادتی نداشتن میگه هرقل رسول الله به تبوک باهاش جنگ بکنه میگه هرقل تابع دیانت عیسی نبود علیه السلام میگه میگه انجیل رو قبول نداشت میگه تورات را قبول نداشت چرا رفت به نبرد با هرقل چرا رفت با نبردش میگه عبادت نداشتن میگه تو کلیسا دعا نمیکردن قسیسین و رهبان بگه اهل عبادت نبودن اهل طاعت نبودن خصوصا هرق که دونست که این پیامبر حقه و سوالاتی که از ابو, ابو سفیان رضی الله عنه پرسید واضحه بر این که میدونست که پیامبر حقه ولی تابع نشد ولی رسول الله صلی الله علیه و باهاش جنگید با وجود که عبادت داشتن طاعت داشتن رسول خدا را قبول داشت ولی اقرار نتونست نتونست بکنه ترسید از رهبان از کشیشا ترسید پس رسول الله صلی الله علیه و با کسانی که هم اهل عبادت بودن جنگید اهل عبادت بودن جنگی هفتم و مقرون ان اوثانهم لا تدبر شيئا وانما ارادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعه واقرا عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه ووضحه فهفتم هفتم بونها به بگو یعنی يعني که اون مشرکین اون واسطه هایی که بین خودشون قرار داشتن که نمیگفتن که اونها خالقن مدبرن رازقن بونها بگو که اونها به عنوان یک شفاعتگر فقط اونها رو قبول هؤلاء شفاعونا به عنوان شفاعتگر فقط قبولش داشتن خالق و رازق قبولش نداشتن اونو فقط خداوند اون خصوصیت های خاص خداوند میدونستن کل من ما فی السماوات و الارض لیقولون الله فإن قال ان هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الاصنام، فكيف تجعلون الصالحين مثل الاصنام، ام كيف تجعلون الأنبياء أصناما شبهه بعدی میگه که این آیاتی که شما همه یاد کردید حرف زدید همه درباره کیه کسانی که بت پرست بودن شما صالحین را با بتان قیاس میگیرید شما پیامبران را با بتان قیاس قیاس میگیرید نه ما پیامبران خدا را با ملائکه قیاس میگیریم ما ملائکه ما پیامبران خدا را با ملائکه قیاس میگیریم کسانی مشرک شدن همونطور در وجه قبلی داشتیم کسانی مشرک شدن ملائکه را واسطه قرار دادن ملائکه میگه جاه داشتن نداشتن جاه داشتن کسانی پیامبران خدا مثل عیسی هم قرار دادن مشرک شدن نشدن شدن این وجه هم باطل شد نشد یک جواب راحت سخت بود شبه رنگینه شما اولیای ما را مثل فلان قرار دادید مثل بوتا قرار دادید نه ما قرار ندادید ما میگیم شما را آنها را مثل کی قرار بدید مثل ملائکه مثل عیسی و مریم قرار بدید مشکل کجاست مشکل در شرک دارن اینکه معنای شرک را نمیدونن باید به اصل مشکل ما بر بگردیم ما باید به اصل مشکل بر بگردیم اصل مشکل تو کجاست اصل مشکل تو کلمه شرکه ان الله لا یغفر ان یشرک به لا یغفر ان یشرک به شرک اکبر شرک اصغر خدا من راضی نمیشه این آیه ابتداش اینطوری میرسونه ولی که وقتی گفت و یغفر ما دون ذلک فهمیدیم که این لا یغفر چی مقید به چیه شرک اکبر یک نوع شرک را خدا نمیبخشه یک نوع شرک را برای کسی که بخواد و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء خب اینجا اینجا گفت لا یغفر ان یشرک ان یشرک به هیچ نوع شرک اکبری را برای خودش خداوند نمیبخشه هیچ نوع شرک لا یغفر ان یشرک درسته هیچ نوع شرک اکبری را برای خودش خداوند در هیچ عبادتی نمیپذیره در هیچ عبادتی نه دعا نه روزه نه نماز کل اون عبادت ها خداوند هیچ وقت من عمل عملا اشرک معی فیه غیری ترکته و شرکه هرگاه با خداوند کسی دیگر تو اون عبادت شریک شد خدا میگه چی ترتوه و شرکه خودش و شرکش خدا رها میکنه عبادت حق خداونده و ما حق نداریم که کسی را با خداوند در اون عبادت شریک قائل بشیم اون طرفی که اون طرفی که ما داریم باش حرف میزنیم درباره شرک حرف میزنیم از بس که به قول سرشو خوردن سرشو پر از شبهات کردن همه چیز را با هم دیگه قاطی میکنن همه چیز را با هم دیگه آیات را با هم دیگر قاطی میکنن ما نگاه کنید در بحث عبادت مثلا ما وقتی که اگر ما بخوام بر بگردیم به خود قرآن خداوند به بحث اون آدم های صالح انسان هایی که صالحی که پرستیده می شدن چه در قوم چه در قوم نوح علیه السلام و چه اون کسانی که مشرکین اونها را می و منات الثالثه الاخرى لات و منات اونایی که می اینها انسان های صالح بودن اینها اولیا بودن اینها اولیا بودن اینها را واسطه بین خودشون و خدا قرار میدادن مشرکین اینها را بین خودشون و خدا واسطه قرار میدادن اون شخصی که اعتقاد در ولی داره میاد با ما درباره ولی بحث میکنه یکی از اشتباهاتی که ما مرتکب میشیم میایم ثابت بکنیم وقتمون رو هدر بدیم که آیا اون واقعا ولی خدا بوده یا ولی شیطان بوده ثابت بکنیم که اون کسی که الان این مرده که اینجا هست شما اعتقاد توش دارید به این بحث میکنید این واقعا آدم صالحی بوده آدم صالحی نبوده نه ما نیاز نداریم به این که وقت هدر بدیم به این که این شخص ولی بوده یا نبوده ما نیاز به این نداریم ما نیاز به این نداریم ما نیاز به استدلالش داریم استدلال این شخص به اون مردگانش چیه چی بود اونجا الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا اولیاء خدا نمیترسن نه خوفی بر اونها هست نه ترسی بر اونها هست نه نه غم و اندوهی خب الان اینجا اولیای خداوند که ترسی بر آنها نیست چرا بر آنها ترسی نیست علت عدم ترس بر آنها چیه میگیم دنباله آیات را بخون اولیای خدا ترسی بر آنها نیست چرا ترسی بر آنها نیست چون اینجا این ولی بودن را خداوند یک فضیلتی برای این ولی داره یاد میکنه این ولی من بوده این ولی من یک فضیلتی داره فضیلتش اینه که نه ترسی بر آنها هست در روز آخرت و نه هم غم و اندوهی و همچنین در این دنیا ترسی نیست یعنی خدا ما اونا رو نصرت میدیم خب الان اینجا این اولیا که شما میگید اینها اهل عبادت بودن غیر خدا را میپرستیدن یا خدای یکتا را میپرستیدن اینها که به این مقام رسیدن با چی به این مقام رسیدن با عبادت خداوند یکتا پیامبر صلی الله علیه و غیر از رسول الله صلی الله علیه و هیچ پیامبری در عبادتش در دعاش کسی را در عبادت شریک قرار نداد درسته یا نه نوح علیه السلام که با قومش جنگید کسی را قرار نداد اینجا الا ان اولیاء الله دنبالش چی الذين امنوا وكانوا يتقون الذين امنوا وكانوا يتقون اهل تقوا بودن اهل ایمان بودن لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره بشارت از آن اینهاست چرا چون اهل عبادت بودن اهل طاعت بودن چون اهل طاعت بودن این فضیلت رو بهشون دادیم چون اهل تقوا بودن این فضیلت رو بهشون دادیم که چی بشن که در غم و اندوه نیفتن و در ترس نیفتن اونها با این عبادتشون خالصانه به خدا به این مقام رسیدن یتقون تقوای خدا رو داشت از خدا میترسیدن شما هم از خدا بترسید تا به این مقام برسید بحث بحث در عبادت نقطه انحرافی ما رو نبرن اینکه ما ثابت بکنیم ولی بوده یا نبوده این نقطه انحرافیه مشکل ما در اینه که آیا ما میتونیم اونها را واسطه بین خودمون و خدا قرار بدیم یا نه علی رضی الله عنه وقتی که بلند میشد میگفت یا علی یا نه این نقطه هست نه اینکه علی ولی بوده رضی الله عنه یا نبوده علی ولی بوده از اولیای خدا رو سر و چش کی قبول نداره ولی ما مشکلمون کجاست اینکه علی رضی الله عنه خودش وقتی که بلند میشد میگفت یا علی یا نه مدد میجوش یا نمیجوش اینجا نقطه انحرافیه اینجا این مدد خواستن آیا درست در شرع ما یا در شرع ما درست نیست نه در شرع ما درست نیست مدد خواستن کمک خواستن استعانت جستن به غیر از خدا درست نیست چرا چون خدا گفت ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نستعین تقدیم مفعول برفعل کی رسون اختصاص قصر واضح واضح نیست واضح الحمد لله فجاوبه بما تقدم فانه اذا اقره أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعله فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء قبول نکرد جوابش بده بر اینکه مشرکین که ربوبیت قبول داشتن الوهیت قبول نداشتن و مشرکین هم یک از کسانی بتها را قبول داشتن کسانی اولیا را قبول داشتن اولئک الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیله ایهم اقرب سبب نزول این آیه که میدونید عده جنیان را میپرسیدن جنیان را میپرسیدن اون جنیان مسلمان شدن مشرکین همچنان اون جنیان را میپرسیدن در صورتی که اون جنیان اولئک الذین يدعون یعنی اون جنیانی که دارن عبادت میشن یبتغون الى ربهم الوسیله اونها متقرب به خدا می خدا یعنی با نماز و عبادت و طاعت به خدا تقرب میجوشن. اهل عبادت شدن مسلمان شدن ولی همچنان اون کفار دارن این مسلمان ها رو دارن مسلمان مسلمانایی که پرستیده میشن اهل توحیدن این مشرک خب تو که اگر این جنیان رو قبول داری داری اونها رو میپرستی اون خدایی بپرست اون طوری بپرست که اون ولی تو اون اولیای تو اون جن تو داری خدا رو میپرسته درسته یا نه لازمش این هست یا نیست تو که به عنوان ولی قبولش داری اون جن اون جن مسلمان شده خدا میگه اون جن مسلمان شده اون کسی که تو داری صداش میزنی مسلمان شده پس تو همونطور باش که اون ولیت هست اون مسلمون هست اون جن مسلمون هست اولئک الذين یدعون یبتغون الى ربهم وسیله ایهم اقرب هنا دارن سبقت میگیرن در عبادت و طاعت که خالصانه برای خدا انجام بدن تو هم همونطور باش نه یا در عبادت برای خداوند شریک قائل بشو اینا اولیا بودن این جنیان اولیا بودن این جنیان اولیا بودن دیگه مسلمان شده بودن هر مؤمنی ولایت داره مگه اینجا این جمع شما بی ولایتید مگه شما خدا را دوست دارید خدا هم شما را دوست داره هر مؤمنی ولایتی از خدا داره ولی اینکه این ولایت کمی و زیادی داره ایهم اقرب هر کی به خدا نزدیکتر لا یزال عبد یتقرب الیه بالنوافل حتی احبه یک بنده یک وجه به من نزدیک نمیشه مگر یک از بهش نزدیک میشم درست یا نه هر چقدر تو به خدا بیشتر نزدیک شدی خدا بیشتر بهت نزدیک میشه این ولایته این نصرت خدا هست این معیت خدا هست با بنده مؤمن و یدعون عیسی ابن مریم و مشرکین کسانی هم بودن عیسی را میپرستیدن و مادرش ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه هنا اونا پیامبری بیش نبودن خدا نبودن واذكر قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اهؤلاء اياك كانوا يعبدون قالوا سبحانه منها بگو که ملائکه که پرستیده میشدن خودشون رو منزه میکنن از اینکه معبودی در مقابل خالق باشن و قوله تعالى واذ قال الله يا عيسى يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين و رسول الله قبول کردی که کفار مردگان میپرستن قبول کردی قبول کردی که پیامبر صلی الله علیه و با اینها جنگید اینهایی که این اولیا را قبول داشتن و واسطه قرار میدادن بین خودشون خدا قبول کردی پس بدون که تو با اونها فرق نمیکنی سبحانك اللهم بحمدك وصلى الله على محمد وعلى آل محمد